كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo večeras u poglavlju smrt Muavije radi Allahanu i samim tim mi ćemo večeras progovoriti nešto o njegove biografiji. A onda, inša Allah, teala, ja ne, nemam kalendar sad pred sobom da vidim koja je to sreda, odnosno kada uh, dolazi Bajram. Sad ćemo da vidimo, imamo dovoljno vakta. Od prilike nekako je Bajram ona je u sredu, što znači da ćemo 12. imati sljedeće predavanje, a to predavanje će šala tala biti na temu e, početak e, vlasti jezida Ibn Muavije i ubistvo Huseina radi Anhu Varva. Muavija ibn Ebi Sufjan Sahr ibn Harb ibn Umeje, dakle od samih plemena Ben Umeje, Ebu Abdurrahman, on se zvao Dajđom vjernika, pisac ili pisar objave Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Majka moja bila Hind bint Utbe ibn Rabija ibn Abdušems, a prošli put smo, dakle, na kraju prošle naše e, sjela, smo govorili o tome šta se desilo, odnosno kako je Fakija, odnosno Fukaha izbacio, odnosno Halalte izgubio, Hind onaj, uh, time što je potvorio za blud. Muavija je prihvatio islam u godine oslobađanja Meki. Kaže, prihvatio sam islam, još mnogo kaže prije toga sam čuvao svoj islam od svoga oca, a onda sam onaj obznanio to onog trenutka kada je Allahom poslanih sallallahu sallam ušao u Meku, a već sam prije vjerovao u njega. Kaže da mu je otac rekao, evo kaže tvoga brata jezida, on je kaže bolji od tebe, i ostao je u vjeri svojih pradjedova, jer je njegov otac primijetio da je Moavija ostavio djedu, odnosno vjeru pradjedova, a prihvatio islam. Pa sam, kaže, rekao, ne, ne patim se, kaže, opće time, da dakle, to me ne zamara. Kaže, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je ušao u Meku kad je e, činio umru, a onda je nakon toga e, ponovo došao u Meku kao osvajač, odnosno osloboditelj, a ja sam prihvatio islam, došao sam Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, on mi je učinio dobro, izrazio dobrodošlicu. Al-Wahidi kaže, je sa poslanikom sallallahu alaihi sallam na Huneynu, tada mu je Allah poslanik sallallahu alaihi podario stotinu deva i 40 uhija zlata. Kaže da mu je zlato mjerio Bilal. Također je učestvao na jemami. Neki tvrde da je on ubio Muselimu Kedaba, kao što se prenosi od Ibn Asakira. Međutim, Moguće je samo da je učestvao u ubistvu u Selime Kedaba, ali je opće poznato kroz onaj siru Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je to uradio ko? Wahši. A da ga je dokrajčio Ebu Duđane, Semak ibn Hareše svojom sabljom. Njegov otac, to je otac od e, Moavi Radean, bio jedan od uglednika, jel, najuglednijih ljudi u Meki, od Kurešija. Bio je istaknut po svojoj dominanciji u vlasti, a onda kada je prihvatio islam, to je pokazao i u islamu. Istakao se sa mnogim časnim svojim uh, onaj, postupcima, alaikum salamu, rahmatullahi wa barakatuh, a posebno na dani Jermouka i prije toga i poslije toga. Muavija je bio sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, i rekao sam malo prije na početku da je bio njegov pisar, odnosno pisar objave. Prenosi da Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, odnosno on prenosi mnogo hadisa da Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, i od drugih i u musnedima, Od njega također prenose i ashabi i tabini. Kaže Ebu Bekri ibn Ebi Dunija, Moavija, dakle opisujući njegov izgled, kada je bio je visok čovjek bijelo, bijelog tena i bio je mnogo lijep. Kad bi se, kaže, smijao, izokrenula mu se do, do gornja usna, a farbao je kosu i bradu. Od Ebu Abdurraba se prenosi, kaže, vidio sam Moaviju kako farba bradu u žutog, da, kao da je od zlata. Drugi kažu bio je bijel, visok, imao je onaj ozareno lice i brad koji je farbao knom u žutu boju. Pred kraj života je obolio jednu bolest, o tome smo govorili ako sjećate za nekoliko predavanja, kada mu je, e, kada mu je Hećim rekao da će mu dati lijek od kojih će ostati sterilan, pa je rekao imam sina jezida, imam dovoljno, dovoljno mi on kao nasljednik, onaj bitnije mi je da ostanem živ istakao se mnogo puta po svojoj blagosti, po svojoj smirnosti i opće poznato je bilo da i prije nego što je onaj postao kraljem, on je bio prvi kralj onaj muslimana, da je bio plemenit, da je bio pravedan i da je bio čovjek spreman za vlast. Mogu zamisliti kako će šije onaj, kako njima paše ova priča. Kaže Salih ibn Kajsan, neki od onih koji su već dakle, poznati bili po pronisljivosti od Arapa, vidio je Moaviju dok je još bio dječak, pa kaže, mislim da će ovo dijete kao odraste da vlada svojim narodom. Je, pa je rekla Hind na to, težak mi bio ako ne bude kaj vladao svojim narodom. Zatim kaže, kada je Omer postavio jezida Ibn Abi Sufjana u Šamu, krenuo je prema njemu Moavije i rekao mu Ebu Sufjan, odnosno Ebu Sufjan rekao Hind, vidiš kaže kako tvoj sin slijedi moga sina. Jer smo rekli da je Jezid uh, Sufjanov sin od druge žene i znate, spominjali smo to nekoliko puta. Pa ona njemu rekla, pomiješao se arapski konje, vidjet ti, kaže, kako će završiti tvoj sin, a kako će završiti moj sin. Kada je umro Jezid Ibn Abi Sufjan, otprilike nekoliko godina prije 20, odnosno prije nego što je nastupila 20 godina po Hidži, došao je glasnik Omer radi Anhu da mu saopći njegovu smrt, a onda je Omer vratio po ovome glasniku Vilajet prepustio Moavi u Šamu na mjesto njegovog brata Jezida. Došao je Ebu Sufjanu, dakle Omer je došao Ebu Sufjanu da mu izraje saučešće njegovom sinu, pa je rekao Ja Emir al-Mu'minin, koga stavio je na njegovo mjesto kada je postavio se njegovog brata Moaviju? Kaže, na taj način si spasio rodbinske veze. Moavija je ostao namjesnikom u Šao, čitavoj, dakle, čitavoj vladavini Omera radijala, zatim Osmana, cijela njegova vladavna, dakle, u vrijeme Osmana, a sedme godine, odnosno 27. godine osvojio je Kipar, dakle, osvojio je Kipar, uzevši ga od e, nemuslimana i nastanio muslimane otprilike 60 godina na Kipru. Čitavo, dakle, njegovo vrijeme vladavni i poslije njega jedan period. U njegovo vrijeme se desila također mnoga osvajanja. Džihad je bio jedna od glavnih stvari koje se on posvijetio i čitavo je svoje vladavne, čitavo je svoje, dakle, svoje vrijeme vladavne je predvodio vojske protiv Bizantije i onaj Evropljana. Međutim, sam događaj između njega i Emirul Mu'minin Ali radijalahu anhu je osporio, dakle taj period je bilo se zaustavljena onaj, e, osvajanja I to je pokušao da iskoristi bizantijski kralj ili car. Međutim, kada je Muavija radi Anhu shvatio šta ovaj hoće, on mu je samo poslao jedno pismo i rekao tako mi Allaha, ako ne prestaneš napadati na muslimansku zemlju, jer ja ne koristim riječ islamska država zbog zloupotrebe tog termina, ako budeš kaj napadao na islamsku državu, moraš kaj znati jednu stvar, da ću se ja kaj sa svojim Američićem pomiriti, to je pomiriti se sa Alijom radi Allahu Anhu, a onda ćemo, kaže, ja i on sa svojim vojskama protirat tebe i tvoj narod i sve jedne evropske zemlje, učinit kaže, zemlju tijesnom, nećeš se imati gdje sakriti. Kaže, pa je bizantijski car svatio i povukao se i onda poslao njemu sljedećeg glasnika tražeći od njega primjeri, odnosno da se sklopi primjere. Također smo spominjali događaj nakon Aline smrti radila Anhu, kada je hilafet preuzeo Hasan ibn Ali i kako mu je Hasan ibn Ali predao hilafet. Ovo se desilo 41. godine, o tom smo govorili, kažem, nekoliko puta i od, od tada počinje njegova onaj vladavna. Od Ibn Abasa se prenosi, kaže, Ebu Sufen rekao Allahom poslaniće, daj mi tri stvari. Kaže Allahom poslanić, sallallahu alaihi sellem, kaže, bujrum, reci, kaže, dopusti mi da se borim protiv nevjernika kao što sam se borio protiv muslimana. Drugo, kaže, učini, odnosno uzmi moga Moaviju za pisara, neka bude stalno kod tebe. I treći, je htio da oženi Allahovog poslanika sallallahu alaihi svojom drugom kćerkom, Izet bin Tebi Sufjan, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, to mene nije halal. Ima Mahmed bilježi predaju kao i muslimi i hakim u svom ustedreku od Ebu Avani, al-Wadah ibn Abdullaha Ješkerija, od Ebu Hamze Imrana ibn Abi Ata, od Ibn Abasa, kaže igrao sam se sa dječacima kad je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam naišao pa kaže nije došao osim kaže radi mene pa sam se sakrio iza vrata a onda je kaže onaj prešao prema meni korak i, i dva i rekao idi mi zovi Moaviju a trebao je Allahom poslanih sallallahu alaihi da zapiše nešto od objave kaže pa sam otišao pa mi je rečeno da Moavija jedi pa sad došao Allahom poslanih sallallahu alaihi kaže Allahom poslanih Moavija jedi kaže idi ga zovi trebam. Pa sam se ponovo kaže vratio, pa sam došao do Allahov poslanice, kaže rečeno mi da Muavija jedi. Kaže laš ba Allah batne. Neka mu kaže Allah da ne se nikad ne najdi. Kaže to mu je valjalo i na dunjalu i na ahiretu. Naime Muavija je bio pravi kralj koji je mogao toliko da jede, odnosno 7 puta dnevno. Nikad se nije u životu zastio, nego je samo mogao da utoli svoju glad. Kaže, svaki put kada mu donijeli posudu punu mesa, ništa u njoj ne bi ostavio. Niti od priloga, niti od glavne hrane. Zatim, kad to proprati u slatkom, ili da kažemo jel, slatkišima, kao i voćem, i nikada ništa nije ostavio iza sebe. Kaže ovaj nimet, odnosno ovu blagodat koju mi je Allah Đeršanu dao na Dunjalu kao kralju, mogu je, kaže, da iskoristi na hiretu, jer se prenosi da je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam rekao gospodaru moj u drugom hadisu, gospodaru moj, obraduj svakoga svoga roba kojeg sam uvrijedio, udario ili sam, kaže, proučio davu protiv njega, odnosno dovu protiv njega, a da nije zaslužio da mu to proučim, učinim to, kaže, kefaratom, to jeste iskupom i načinom na koji će se približiti tebi na sudnjem danu. Pa je, kaže, imam muslim, ovaj hadis spojio sa onim prvim hadisom i rekao, ovaj se hadis koristio u Moavija, jer nije zaslužio da mu to Allah sada se ne kaže, pa će mu to, kaže, biti iskup, inša Allah, na sudnjem danu kod Allaha te bareke ta'ala. Ibn Asakir kaže, odnosno ovdje Ibn Ketir je spomenuo na tri strance uh, vrijednosti Moavije, gdje se govori o tome kako je njemu pripada u hilafet, kako on treba da bude namjesnik, kako je Melek došao u Džibril, kako je Džibril poselam i tako dalje. Svi hadisi su munker hadisi, izmišljene predaje, lažne predaje, slabe predaje, dakle nemaju u sebi tačnost. Kaže Ibn Asakir, najvrijedniji, odnosno najvjerodostojniji što se prenosi o vrijednosti Moavije radi Alanhu jeste hadis od Ebu Džemre i od Ibn Abasa, da je on bio pisar Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem od onog dana kada je prihvatio islam i ovaj hadis bilježi ima Muslim u svom sahihu. Kaže ima Buhari u dijelu Al-Menaqib, dakle Al-Menaqib su vrijednosti ashaba kojima je govorio onaj e, Buharija e, rahmehullahu taala. Prenosi se divne bi mu kaže Muavija je završio vitr sa jednim rekiatom. Kod njega je bio oslobođeni rob od Ibn Abasa. Pa je došao Ibn Abbas i rekao Moavija je završio nakon jacije vitr sa jednim rekiatom. Pa je kaže Ibn Abbas rekao pusti ga, on je bio ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. Ima Mahmed bilježi u svom musnedu. Predaju od Ebu Meija Amra ibn Jahije ibn Sa'ida pa kaže čuo sam moga djeda kako govori o Moaviji da je uzeo prut nakon uh, Ebu Hureyre pa je slidio Allaha poslanike sallallahu alaihi sallam. Kaže, pa je uzimao abdest Allaha poslanike sallallahu alaihi sallam, onda je podigao glavu jedan put ili dva put dok se abdestio pa kaže, o Muavija, ako budeš ikad vladao muslimanima, boj se Allaha i budi pravedan. Pa kaže Muavija za sebe, nikad, kaže, nisam znao da ću biti iskušan time, osim što mi je Allahom poslanih sallallahu sallam rekao da ću biti iskušan, odnosno nagovijestio me na taj način da ću ja vladati muslimanima. Od Zuherija se prenosi kada je Omer došao u Džabiju pa, se, pa je smijenio Šurehbila postavio, ili Šurehbila pa postaje Amra ibn Asa namjesnikom u Egiptu, a zatim je onaj u Šamu e, poslao Ebu Bejdu i Jezida. Zatim kada je preselio u Bejde pa je ga je nasledio Iad ibn Ghanem, zatim je Jezid također preselio pa je naredio da Muavija preuzme njegovo mjesto u Šamu. I kada je Omer došao Ebu Sufjanu da mu izrazi saučešće, Ebu Sufjan ga je upis, u, ona, odnosno rekao mu je molim, da, molim Elađa Šanu da mi onaj u Kabuli jezi da ibn Ebi Sufjana. Pa kaže, koga se Omer je postavio mjesto njega, kaže mu Aviju. Kaže, na taj način se spojio rodbinske veze time što je postavio mu Aviju u Šamu, a Omera ibn Sada je postavio dakle, kao namjesnika sve do ubistva Omera radi anhu. Ismail ibn Umeje kaže, Omer je postavio uh, Moaviju u Šamu i svaki, svakog mjeseca dao mu je 80 zlatnika platu. Međutim, ono što je ispravno, Ibn Ketir navodi ovdje pa kaže, ispravno je da je, ili prava priča jeste da je Moavija zavladao čitavim Šamom tek u vrijeme Osmana Ibn Afana, a da ga je Omer postavio namjesnikom samo nekim stvarima i nekim dijelovima Šama, a ne u cijelom Šamu. Kada je Omer ibn Hatab došao u Šam, susreo sa njim Muavija sa velikom svitom, dakle sa velikom pratnjom, pa da kad se približi njemu Omer, kaže mu Omer, je li ovo tvoja svita, je li ovo tvoja pratnja? Kaže, jeste Amir el Muminin. Kaže, kako je tvoje stanje sa ljudima što mi je doprilo od vijesti, da mnogi, kaže, čekaju u redovima pred tvojim vratima da im potpuniš njihove potrebe, da im pomogniš njihovim potrebama. Kaže, šta ti došlo od toga? Kaže, zašto se učinio ovo? Ja sam, kaže, htio da ti naredim da ideš pješke i bos do Hidžaza, kaže Emir al-Mu'minin. Dakle, sad Moavija govori njemu, nemoj me ponižavati. Kaže, ja se nalazim u zemlji gdje ima mnogo špijuna, gdje mnogo neprijatelja. Ja, kaže, moram da pokažem jaku ruku, jaku snagu i čast Islama i stjedbenika Islama. Moram sve njih da prepadnem, da ih prestrašim. Ako mi, kaže, narediš, ja ću, kaže, to uraditi. Ako mi, kaže, nešto zabraniš, ja ću kaže, toga kloniti. Kaže, Omer, o Moavija, ništa te, kaže, nisam pitao, a da ne bi, kaže, ostavio, osim, kaže, onoga što se mora čvrsto držati. Ako bude, kaže, istina ono što si mi rekao, drži se toga, a ako, kaže, bude neistina, to je, kaže, samo prevara na koju se, kaže, ti naučio. To jeste, znaš ljude obrlatiti. Kaže Moavija, reci mi Amirul Mu'minin, šta hoćeš? Kaže, niću ti narediti, niću, te, niću ti zabranjivati. Od Ebu Abdurrahmana al-Medenija se prenosi da je Omer ibn Khattab kada je vidio Muaviju, kako, kako ima, dakle, kakav mu je stav i kako je on odjeven, kaže ovo je Kisra Arapa. Ovako se prenosi od Medajnija, od Omera, da je rekao u pogledu Muavije. Amr ibn Jahe ibn Sa'id al-Emevi prenosio svoga djeda pa kaže Muavija je ušao jednom kod Omera, a na njemu je bio zeleni ogrtač. kada je pa je pogledao u ashabe. Kada je vidio Omer dakle, onaj, e, kako je odjeven, krenuo je na njega prutom, pa ga je udarao. Kaže Muavija, ja mir il mu'minine, ja mir il mu'minin, nek me Allah spasi, nek me Allah spasi. Kaže, Allah, Allah je fije, dakle, nek me Allah bude na pomoći. Kaže, pa se Omer vratio na svoje mjesto, onda kažu, oni koji su tu sjedili da saba, kažu, Omer, što si ga istukao? Dakle, ja mir il što si ga, kaže, istukao? Kaže, ti znaš da u tvom narodu nema niko poput njega. Kaže, Omer radi anhu, tako me Allaha nisam vidio osim dobro, niti je došla do mene od vijesti osim dobro. Niti je, kaže, onaj, od mjesta onoga koji je postigao osim, kaže, dobro. A sam, kaže, htio da mu datnim na znanje da ne može se među nama uzdati. To jeste, ne može se uzdati u društvu ashaba. Od Ebi Milđiza se prenosi da je Moavija jednom prilikao izašao pred ljude pa su ustali pred njega, a on reče, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je rekao, ko želi da ljudi ustaju pred njim, neka sebe pripremi mjesto u džehennemu. Dakle, to je bilo također od njegovih, njegovih vrijednosti, to jeste nije tražio od ljudi da ustaju pred njega na noge. Od Rašta ibn Sa'ad al-Mukhri al-Hamsija od Mavije se prenosi da je rekao, rekao Allahom poslanih sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> ako budeš pratio ili budeš obzanjivo sramote muslimana, unišće ih, unišće ih ili ćeš, kaže, dovesti do uništenja. Kaže, to je riječ koju je Muavija čuo od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa mu je kasnije koristila. U oba sahiha se prenosi hadis hadisu od Zuhari od Humeida ibn Abdulrahmana od Muavije da je rekao, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, onaj kome Allah želi dobro, on mu dadne da shvati vjeru. Ja sam, kaže, onaj koji dijeli, Allah daje, dakle Allah je taj koji daje obskrbu. Neći kaže, prestati biti u mom ili postati u mom umetu, jedna skupina koji će uvijek se isticati sa istinom, neće im moći naštati onaj koji bude pokušao poniziti ili suprostaviti im se. Niti onaj koji im se suprostavi, a da neće onaj... E, sve dok Allah Đalšanu ne bude htio da dadne pojav sudnjeg dana, a on će, kaže, isticati se na tome na čemu jesu. U drugoj predaji kaže, a on će biti takvi kakvi jesu. Kada je Muavija ovaj hadis spomenuo na hudbi, Kaže, evo kaže Malika ibn eh, Jehamira, prenosi od Muaz da je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam rekao dok, to, dok su bili u Šamu. Odnosno mislio je, tvrdio da se odnosi na stavnike Šama. Pa kaže, to je rekao pred onaj Iračanima, stavnici Šama su potpomognuta skupina protiv svakoga ona koji im se suprostavi. I ovaj, kaže, hadis je Muavija uvijek koristio da istakne vrijednost stanovnika Šama protiv stanovnika Šama. Iraka. Lejs ibn Sad, kaže Moavija, je osvojio Kajsariju 19. godine još u vrijeme Omera ibn Hataba. Drugi kažu da je osvojio Kipar, neki kažu 5. neki kažu 7. godine, a neki kažu da je to bilo 18. neki kažu da je bilo 20. godine još u vrijeme Osmana. Malo prije smo spomenuli, kao što Ibn Ketir ovdje ponovo ponavlja, kaže Osman je Moavi dakle, u svom vremenu dao da vlada cijelim šamom, iako su neki tvrdili da je to bilo u vrijeme Omera, ali tačnije da je to bile, bilo u vrijeme Osmana radijalahu anhu međmein. Zatim je, kaže Moavija, uzeo za sudiju Fadalu ibn Ubejda nakon Ebu Derda, A onda se desilo što se desilo između njega i Ali radi Al-Anhu zbog obistva Osmana. Sve je ovo bio i čtihad i ovo je bilo mišljenje ljudi. I sve bitke koje se desile upravo zbog toga njihovog svatanja i onoga što je razumijevao i tvrdio Moavija, a sa druge strane je opće poznato da je Alija bio u pravu. Moavija kod Ehle Lilma, Ehle Sunata Valžemata i od prethodnika i onih koji su kasnije došli, smatraju ga da nije bio griješan, iako je, dakle, onaj hak bio na strani Ali je radi Allahu anhu. Mnogo je hadisa koji su govorili o njegovom islamu, o islamu oba dvije skupine, ostavnicima Iraka, ostavnicima Šama. Kao što je došlo u sahih hadisu, je Allahom poslanih sallallahu sallam rekao Tamruku marika ala hajri firkati min al muslimin. Pojavit će se skupina koja će se izdvojiti od bolje skupine muslimana. Dakle, oba dvije su skupine muslimana, ali ona koja je bila na Alijinoj strani je bila bolja skupina muslimana. adna al فَيَقْتُلُهَا أَدْنَا al haq. Pa će ih pobiti oni koji budu bili bliži istini. To jeste Alina radijal anhu skupina. Kaže Mariha, ili ti koji se odvojili su bili Haridžije, Alija radijal anhu se borio protiv njih sa svojom vojskom. Zatim je Alija ubijen, a onda je stvar prešla u ruke Moavije 41. godine po Hiđi. Zatim je Moavija ostatak svog života iskoristio u borbi protiv Bizantijaca i svake godine je poveo dva rata. Jedan rat je bio ljeti, a drugi je bio zimi ili bitke ili napade. Svaki godine je odredio bi čovjeka da predvode ljude na hađu, a on je obavio hađ 50. godine, a njegov sin Jezid je obavio hađ 51. godine i pojitost predvodio muslimane na hađu. Nakon toga ga je poslao također na, na Bizantiju, a sa njim su, kaže, krenuli čak i mnogi ashabi u njegovoj vojsci i oni su bili prva vojska koja je opkolila grad. U sahihu stoji da je Allah poslanih sallallahu sallam rekao prva vojska koja opkoli grad će joj biti oprošteni grijesi. Ibn Asakir prinosi da Amira Šabija da Alija radi Alanu kada je htio da pošalje Džerira Ibn Abdullah al-Beđalija Moavi prije samo, same bitke na Sifinu i kada je Alija odlučio se da povede vojsku prema Šamu i sakupio dakle ona velike vojske, poslao je sa njim pismo Muavi u kojem ga upominje da je obavezan da mu dadne prisegu. I u njoj spominje, dakle, to je, tom pismu kaže da su mu prisegu dali muhađeri i ensarije. Ako, kaže, nećeš da dadneš prisegu, ja ću, kaže, tražiti pomoć od Allaha ja ću se, kaže, boriti protiv tebe. A zatim, kaže mu mnogo pričaš o ubistvu Osmana, i miješaš, kaže, ljude onome, ono što je između mene i tebe. Ja te, kaže, pozivam zbog tvoje blagosti i tvoga razumijevanja da se sudimo po Allahove knjizi. I zatim je, kaže, Ali ja spomenu dakle, u tom pisu, pismu mnogo stvari. Kada je Moavija pročitao ovu knjigu, odnosno halalte, ovo pismo, Džerir je ustao među ljude da im se obrati. Zatim je u hutbi dakle, svom govoru rekao i naredio mu Avi da je dužan da se počini Ali, odnosno da bude pokoran i poslušan Ali. Zatim upozorio ga je od posljedica šta znači suprostavio se halifi i istakao da suprostavljanje halifi, to jeste Ali, će prosuti fitnu, odnosno će mnogo krvi među muslimanima, muslimanima. A samim tim da će ostati isukane savlje i na jednoj i na drugoj strani. Kaže Moavija, je sačekao odnosno rekao Sačkaj da uzme mišljenje stavnika Šama. Zatim je, kaže Muavija, poslao u glasnika, pa je on rekao, skupite se radi namaza, skupite se radi namaza. Kada se ljudi sakupili, popao se, popio se na mimber, zahvalio se Allahu i onda nakon velikog uvoda kaže, mi znamo zašto se vi nama se suprostavili. Vi se kaj nama suprostavljate zato što nećete da budemo jednom taboru, zato što ste zavidni, a mi, kaže, tražimo da Allaha pomoć protiv vas, o ljudi. Vi znate, kaže, da sam ja halifa emirul mu'minin Omera ibn Hataba, da sam ja halifa emirul mu'minin Osmana, koji me poslao odredio kao vašim halifom. Zatim kaže, vi znate da, sam, da je mene Allah Đalšanuhu postavio da sam ja nasljednik Osmana riječima omen men hutile mazlumen fakad džalna li valihi sultana onaj ko nepravedno bude ubijen, mi prepuštamo vlast njegovom nasljedniku. Vi znate da je Osman ubijen nepravedno. Ja, kaže, hoću samo da mi ka kažete ko je ubio Osmana. Kaže Ibn Ketir, pa su svi stanovnici, odnosno svi prisutni tu, rekli, mi, kaže, sad ovom zajedno tražimo njegovu krv krvarnu, pa su, kaže, njemu dali onaj prisegu i rekli, svoje živote i svoje imetke počinjavamo tebi, odnosno poklanjamo tebi, hoćemo Osmanovu krv za osvetu. Do te mjere su bili spremni da svi izginu na tom putu, a kada je Džerir Bežali vidio šta se dešava, odnosno kako su stanovnici Šama pokorni Moaviji, prepao se. Bilo mu isto vremeno i drago da se muslimani okupili oko jednog čovjeka. Pa je Moavija rekao Džeri, Džeriru, kaže, ako me Alija dadne da vladam Šamom i Egiptom, ja ću mu, kaže, dati onaj prisegu pod uslovom da nakon Alije, ako Alija presali, ne može niko dati njemu prisegu, nego da se dadne prisega meni, to jeste da vladam svim muslimanima. <clears throat> pa je rekao, ti napiše Ali šta hoćeš. Ja ću onaj, pisati sa tobom. Kada je došlo pismo da Alije, je radi Allahu anhu, kaže Alija, ovo je samo kaže jedna varka. To me, kaže, pitao mu Gira ibn Šuabe da postavim onaj Moaviju u Šamu, dok sam ja, kaže, bio u Medini, pa nisam, kaže, prihvatio. Zatim je napisao Džeriru, poslao po Džeriru pismo, a kad se Džerir vratio, već se, kaže, vojske okupila oko Alije radi Allahu anhu. A Moavija je poslao pismo Amr ibn Asu, dok je još bio u Palestini i u vrijeme ubistva Osmana. Zbog same fitne koja se pojavila između Moavije i Alije, sami problema koji se pojavila na kraju hilafeta Osmana, Amr ibn As je otišao u Palestinu i tamo je ostao sve dok ga Moavija nije pozvao to jeste tražeći od njega pomoć kako da se postavi u odnosu protiv Ali pa mu je Amr ibn As rekao da je najbolje da povedu rat protiv njega. <clears throat> Kaže se, odnosno prenosi se u predanjama kod Ebu Muslima al-Havalanija i neki od njegovih uh, uh, dakle prenosilaca da su neka skupina ljudi ušla kod Moavije pa su rekli ti se kad je suprostavljaš Ali ili si ti, kaže, poput njega? Pa kada je tako me Allaha, ja znam da je on, kaže, vredniji i bolji od mene. Znam da je preči da bude halifa nego ja. Međutim, zar vi, kaže, nećete da prihvatite da je Osman ubijen kao uh, nepravedno ubijen? Ja sam, kaže, sin njegovog Amidži. Ja tvrdim da njegova krv, odnosno pravo njegove krvi, pripada meni. Pa su mu rekli, šta bi prihvatio? Kaže, neka me predaju ubice Osmana, a ja ću, kaže, prihvati Alinu vlast. Pa su, kaže, došli isti ti ljudi Ali, pa su tražili od njega ubice Osmana radi Allahu Anhu, a oni su sjedili oko Alije. Kaže, pa Alija nikoga od njih nije tio da isporuči. I na taj način nastala je fitna između Alije i Moavije radi Allahu Anhu Međmejn. Bejheki prenosi od imama Ahmeda da je rekao Halife su Ebu Bekre, Omer, Osman i Alija, pa mu je neko rekao, a šta misliš o Moaviji? Kaže, niko nije bio preči da vlada u njegovo vrijeme od Alije, to jeste u vrijeme Alije od Alije, a neka se Allah smiluje i onaj Moaviji. Ali ibn Medini kaže, čuo sam Sufijana ibn Ujejna da govori malo je, kaže, nedostajalo njemu da bude, kaže, halifa, ali nije, kaže, onaj Moavija bio dostojan da se suprostavi Ali. Šurejk ili Šurejk el Hadi kaže, Moavija je bio blag, ali kaže, nije bio toliko blag da prihvati onaj Alino vladavinu i da se onaj pokori Ali. Ebu Bekr ibn Abi Dunija kaže, prenio mi je, prenosi se od, eh, od Abada ibn Muse, od Ali ibn Sabita al-đezari, od Sejda ibn Arube, od Omera ibn Abdulaziza, Kaže, vidio sam Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam u snu. Sa njim su bili Ebu Bekri Omer, onaj u društvu, pa sam ih, kaže, posalamio i sjeo. Kaže, dok sam sjedio, došli su, kaže, Alija i Moavija. Pa su, kaže, uvedeni u kuću kroz vrata, a ja sam, kaže, gledao. Niko nije, kaže, prije izašao kroz ta vrata od Alije. Govorio je, presuđeno mi je tako mi gospodara Keabi. Zatim mi, kaže, iza njega brzo izašao Moavija i rekao je, oprošteno mi je tako mi gospodara Kabe. Ebu Zura, prenos, Ebu Zura razi kaže da je neki čovjek rekao mrzi Muaviju, pa mu je rečeno zašto? Kaže, zato što se borio protiv Alije, pa mu je Ebu Zura rekao teško tebi, gospodar Muavije je milostiv, a onaj ko suprostavio Muaviji je blag, odnosno plement. Šta ti, kaže, imaš među njima dvojicu, odnosno šta ti miješaš među njih, među njima dvojicu, ili među njih dvojicu? Ima Ahmed je bio upitan o događajima koji se desili između Alije i Moavije, pa je proučio riječi uzvišnog gdje kaže Tilke umetun kad halet leha ma kesebet velakum ma kesebtum velatu selunam ma kanu jamelun. To je narod koji je prošao, vi ste, kaže, njima pripada ono što zaslužili, vama pripada ono što ste vi zaslužili, vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Lauzai, imam Lauzai, kaže, bio je upitan Hasan šta se desilo između Alije i Osmana, pa je rekao, to je, kaže, događaj koji se desio, kaže, prije. I to je nešto među njima bilo. Ovaj, kaže, imao svoj ugled, ovaj imao, svog, imao dakle, svoju familiju i položaj, ovaj imao svoju familiju i položaj. Međutim, ovaj je bio usk, iskušan, a ovaj je prošao kroz sve to, odnosno preživio je tu fitnu. Zatim mi kaže, upitan bio šta se desilo između Alije i Moavije. Kaže, isto koji za ovu dvojicu ova imao kao svoj familiju i svoj položaj, ova imao svoj familiju i svoj položaj. Ono mi se desilo ono, ono mi se desilo ono, a oba dvojica su upali u fitnu i iskušan su bili sa istom fitnom. Prenosi se od Hasan al-Basrija da je smatrao, odnosno pripisivao četiri greške Moavi pa kaže prva je to što se borio protiv Alije radi Allahanu, druga što je ubio Hidža ibn Adija, Zatim treća što je pripisao Zijada Ibne Bih eh, Ebu Sufjanu i četvrta što je ostavio vladavinu svome sinu Jezidu. Od Mughire se prenosi kada je došla vijest o ubistvu Alije do Moavije radi Allahu Anhum, kada je zaplakao je, pa mu je žena rekla, plačeš, a borio se, kaže, protiv njega. Kaže, njoj je teško, teško tebi bilo, ti kaže nemaš pojma šta su ljudi izgubili, odnosno koga su izgubili po vrijednosti, po fihu, to jeste po poznavanju vjere i u samom znanju. U nejednoj drugoj predaji kaže, jučer se kaže borio protiv njega, a danas ga oplakuješ. Ali radi Alanhu je ubijen u Ramazanu 40. godine i kaže Leis ibn Said da je Moavija, odnosno da je Moavija data prisega u Iliji i to uh, od već, veće skupine muslimana, a da je u Kufu došao u 40. godine. Međutim, Ibn Isa kaže, tačno je da mu je data prisega u Ili u Ramazan 40. godine, a da je došao u Kufu tek 41. godine kada mu je totalnu vlast prepustio Hasan ibn Ali, onako kako smo već prije o tome govorili. Muavija je vladao 60 godina, odnosno Halalte, do onaj, 60. godine po Hidžri, Prenosi se da je imao prste na, koje, na kojem je pisalo za svako dijelo postoji nagrada. Neki drugi kažu imao i drugi prste na kojem je pisalo nema snage osim kod Allaha. Sufjan ibn Lejl kaže rekao sam Hasan ibn Aliju kada je došao u Kufu, odnosno iz Kufe u Medinu, gdje si ti onaj koji je ponizio vjernike? Kaže, nemoj tako govor, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alaihi sellem da je rekao neće nestati dana i noći sve dok ne bude vladao Moavija. Kaže, pa sam onda shvatio da će se Allahova odredba morati obestiniti. Bilo mi je, kaže, dra, halalte, bilo mi je kad je teško da prihvatim da se između njega i meni vode bitke i da se proljeva krv muslimana. Zbog toga mu je Hasan i onaj prepustio, to je Allah poslani sa sve nego vijestio. I o tome je također bilo priče u prijednim predavanjima. Harsi Laver kaže, da je Alija se obratio na Sifinu muslimanima i rekao, o ljudi, nemojte se boriti protiv Muavine i vladavine. Ako, kaže, izgubite Muaviju, vidjet ćete, kaže, kako će glave padati sa ramena, kao da su trunčice Hanzala, to jeste kad se, Hanzala je divlja tikva, ili divlja lubenca, ima to i kod nas ovdje. Onaj, kad se otvori, pada, padaju sjemenke iz nje, onaj, kad se osuši. Kaže, padaće glave muslimana, kao što ispadaju onaj e, sjemenke te divlji tikve. Od Esveda Ibn Jezid se prenosi, rekao sam Aiši, zar ti kaže nije čudno da se čovjek oslobođen na dan osvajanja Meki suprostavlja sahabima Allahova poslanika sallallahu sallam u hilafetu, pa je rekla, a šta je kaže tebi čudno u tome? Kaže, to je Allahova vlast koju on daje i dobrom i lošom, lošem, lošem Kaže, Faraon je vladao stanovnicima Egipta 40 godina, a i mnogi drugi su, kaže, od nevjernika vladali. Zašto kad ne bi onaj vlast pripala Muavi? Zuheri prenosi predaj od Hasma ibn Muhammeda da je Muavija kad je došao u Medinu na putu da obavi hađ, ušao kod Aiše radijallahu anha i da je sa njom razgovarao o mnogo čemu. Pa mu je rekla Aisha, najviša, najveća žena, želja mi je bila da kaže pripremim čovjeka koji ćete ubiti zato što su ubio moga brata Mohameda. Prošli, prošli put smo spomljali njegovu ubistvo, Mohamed ibn Abi Bekr, dakle da ga je ubio i da ga je spali učen. Jeste, u lešini magarca. Pa kaže on njoj, istinu se rekla. Kaže, kada je Muavija završio razgovor sa njom, ona je donijela šehad, rekla šeden la ilaha illallah, A zatim je, kaže, spomenula, opominjući Muaviju, pa kaže sa onim što, sa čime Allah poslao svoga vjerovjesnika, upute od vjere ili prave vjere, zatim koji je postavio halife nakon njega. A onda je upozorila Muaviju da bude pravedan i da bude njihov sljedbenik, odnosno da ide da vlada, da ide onim putem da vlada onako kako su vladali i oni. Kaže, kada je Muavija izašao, kaže, izlazi od njega i tako me Allaha, dobro naučena i to onako kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio ona koja zna da posavjetuje ona koja je ona je osjetljiva i dobar govornik naređuje i kaže dobro ukazuje na njega i nije nam kaže naredila odnosno nije nam ništa rekla osim ono što je korisno za nas a i ti si kaže takva da se i tebi kaže treba pokoravati u čitavoj toj priči, dakle taj razgovor koji je e, onaj tekao između njih dvoga, Moavija kada izašao kaže tako mi Allaha nisam čuo većeg govornika nakon Allaha poslanika sallallahu sallam od Aiše radi Allahu anha. Od Ibn Abi Alhame, od njegove majke prenosi se kada je došao Moavija u Ibn Abi Sufjanu Medinu, poslao joj kod Aiše i rekao joj pošalji mi ogrtač Allaha poslanika sallallahu sallam i njegovu kosu. Kaže, pa sam ja otišao da donesem od Aiši, onda sam, kaže, onaj, dala mu, a on se ogrnuo okretačom Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, a onda je zatražio vodu, pa je opravo kosu Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, zatim se od te, kaže, vode napio i okupao se preko čitavog svog tijela. Ebu Zura prenosi od Duhejma od Velida ibn Seida ibn Abdul Aziza. Kaže, kada je poginuo Osman, nije došlo ni jedne bitke od strane muslimana protiv nevjernika. Sve dok nije došla godina gladi, pa je, kaže, Moavija napao na Bizantiju on 16. godine. A onda je, kaže, uveo sunnet svake godine da jedan put ljeti, jedan put zimi napada na Bizantiju. Kada bi završila se jedna bitka, započeo bi drugu. A nakon njega, odnosno u, toj, u svim tim bitkama slao je svoga sina jezida, a sa njim su bili mnogi ashabi u njegovoj vojsci. Kada su opkolili Konstantin grad, kada su došli do njegovih kapija, a zatim se vratili u Šam, Moavija je rekao svom sinu, stisni vratove Bizantijaca, to jeste onaj ne daj im da budu jednog trenutka u rahatluku. Od Zuherija se prenosi da je Moavija obavio hađ, odnosno da je predvodio ljude na hađu dva puta. Neki kažu da je to uradio 20. godine, a neki kažu, a drugi put da je to bilo 40. godine ili čak 50. godine. Od Muhameda ibn Sirina se prenosi da je Moavija, kada bi govorio Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, nikad niko nije rekao ni za jedan njegov hadis da nije valjan. To jeste da su mu svi, sve predaje bile tačne da je čuo od Allahom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Od Ebu Kubejla se prenosi da je Moavija svakog dana slao jednog čovjeka po imenu Ebu Džejš da obilazi sjela i da pita je li se kome je rodilo dijete, je li neko došao od delegacija, a kada mu je rečeno da imaju takvi takvi, onda bi on odmah naredio da se zapiše u divanu, to jeste da se e, zapiše, onaj, e, da se isplaćuje tome djetetu plata od toga dana. Kaže, Moavija je bio poznat po svojoj skromnosti i da je, kada bi izvršavao šarijatske kazne, koristio bi prut poput pruta za djecu to jeste nije bio poput dželata, odnosno nije bio krvolok. Od muđahida se prenosi da je rekao da je neko od vas vidio Moaviju, rekao bi ovo je Mehdi. Također se prenosi od Ibn Amra pa kaže nikog nisam vidio da bolje vlada nego što je to Moavija. Kaže Omer, kaže Omer je bio bolji od njega, ali Moavija je bolji vladar bio. Avam ibn Hošib govori, odnosno u predaji stoji i kaže nikog nisam vidio nakon Allaha poslanika sallallahu sallam da bolje vlada od Moavije. Pa mu je rečeno Ebu Bekr, kaže Ebu Bekr i Omer i Osman su bili bolji od njega, ali on je bio najbolji vladar. Od Mamera, od Hamama se prenosi da je, kao čuo sam Ibn Abasa da kaže, nikoga nisam vidio boljeg kao stvorenje za, za, za kraljevstvo od Moavije. Od Ibn Šotba se prenosi da je Moavija e, bio prvi kralj i posljednji halifa. Međutim, od suneta je da se kaže da je Moavija bio kralj, a nije bio halifa. Jer je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao lađu hilafeta posle mene će voditi 30 godina, a onda će, kaže, doći jako kraljevstvo. Abdul Melik ibn Mervan jednog dana je spomenuo Moaviju pa je rekao nisam nikoga vidio u svom životu po blagosti, po plemenitosti i po strpljivosti poput Moavije. Od Kubejsa ibn Džabira se prenosi da je rekao nikoga nisam vidio da je toliko blag, blag a isto vremeno da je ja kao vladar, niti da se žali, a da je blag onaj prema drugim ljudima, niti da može neko iz, e, pokazati dobro, do, dobrodošlicu ili narediti dobro kao što je to bio Moavija. Neki kažu u predajama da se često znalo desiti da ljudi dođu pa da govore Moavi teške riječi. A, Moav, a Moavija je bio u situaciji da mu se osvijeti, odnosno da ga kazni. Pa je govorio Moavija za sebe, stid me od Allaha da mi, kaže, moja blagost padne ispod nivoa njegovog, njegove, kaže, onaj, e, njegovog bezobrazluka. Pa su mu neki rekli, ja je Mir el-Muminin, kako si blag? kaže neću da moja blagost bude na nivou njegovog grijeha, odnosno njegovog zločina. Također u drugoj predaji od Asmaja, od Sevrija se prenosi da je Moavija rekao stid me da grijeh bude veći od moga oprosta ili da neznanje bude veći od moje blagosti ili da sramota onaj bude veća od moga zastra, to jeste da ljudima prikrije njihove sramote. Šabi i Esma prenosi, ono svog oca prenosi, kaže između jednog čovjeka po imenu Ebul Džehm i između Moavije je došlo do rasprave, pa je Ebul Džehm rekao teške riječi Moaviji. Pa je, kaže, Moavija mahao, kaže, glavom, onda je podigo glavu i rekao, Ebu Džehm, nemoj, kaže, tako, ti znaš da vladar kad se naljuti, i naljuti se poput djeteta, a kada kažnjava, kažnjava poput lava. A njegove malo snagi savlada kao i mnogo ljudi. Pa onda rekao, dadnite Ebu Džehmu nešto od imetka, kaže pa mu se Džehm, Ebu Džehm zahvalio, izvinuo za svoje riječi. Također se prenosi od Moave da je rekao, neće čovjek postići pravo na ispravno mišljenje sve dok njegova blagost ne savlada njegovo neznanje, njegova strpljivost dok ne savlada njegove strasti i da čovjek ne postigne onaj taj nivo sve sa blagošću prema drugima. Neko je upitao Moaviju koji je najbolji vladar među ljudima, pa on kaže onaj koji je najplemenitiji kada ljudi od njega traži, najbolji kada sjedi sa drugim ljudima po samom ponašanju i najblaži kada ga drugi vrijeđaju. Mugire prenosi od Šabija, pa kaže, prvi koji je održao hutbu je sjedeći bio Moavija, zbog toga što se, kaže, mnogo udebljao, imao je veliki stomak i nisu ga noge mogle da nosi. Kaže, Mugire prenosi od Ibrahima da je rekao, prvi koji je održao hutbu sjedeći na, na, na džumi je bio Moavija. Ebul Melih prenosi od Mejmuna pa kaže, prvi koji je sjeo na mimberu je bio Moavija, i zatražio od ljudi da mu halale, odnosno da mu dopuste da sjedne. Kaže Katade, prenosi od Sejida Ibn Musaiba, prvi koji je čovjek proučio ezan i kamet na Bajrame, i na jedan i na drugi, na Ramazanski i na Kurvan Bajram je bio Muavija. Kaže Ebu Džafer, vrata Mekije su bila bez vrata, dakle ulazi Mekije su bila, bile bez vrata, a onda je, kaže Muavija, naredio da se postave kapije. Također se od Zuherija prenosi da je sunnet bio da kjafire nasljeđuje muslimane te musliman kjafira, a prvi koji je dao da musliman naslijedi kjafira je bio Muavija. To je, kaže, presudio Benu Umeji nakon sebe. Kaže, pa kad je došlo vrijeme Omera ibn Abdulaziza, vratio je sunnet Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselem. A zatim, kaže Zuheri, sunnet je bio da se dija onoga ko uđe u islamsku državu eh, pod ugovorom daje, dakle, dija iskupnina krvarna kao što je krvarna za muslimana. Kaže, Muavija je prvi bio koji je smanjio na pola, a polovinu je uzimao, drugu polovinu uzimao sebe. Prenosi se o Zuherije, kaže, pitao sam Sajida ibn Musaiba, o sahabima Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa mi je rekao, slušaj Zuheriji, onaj ko je umru voleći Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, i onaj ko bude svjedočio destorci dženet onako kako im je Allah Đelšanu obradovao, kako ih je Allah Đelšanu obradovao, Zatim ko bude govorio za Muaviju, odnosno trahum, to jest da kaže za Muaviju, rahmehullah, njegovo je pravo kod Allaha da, da mu Allah subhanahu ta'ala ne svodi račun na sudnjem danu. Muhammed ibn Jaha ibn Said kaže, Ibn Mubarak je bio upitan u Muaviji, kaže što me pitate o čovjeku koji je kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sami Allahu limen hamide a on bi za njega rekao rabbena velekel hamd je li bolji on ili Omer ibn Abdulaziz. Kaže, tako me Allaha, prašina u nosu Muavije sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, je bolja od Omera, odnosno vrijednija od Omera ibn Abdulaziza, zbog toga što je bio šta? Ashab, bio sahabi. Mohamed ibn Serin kaže kada je Muavi došao u smrtni čas, spustio je, kaže, lice na zemlju, pa bi onda okretao, kaže, lice jednu i drugu stranu, to jest obraz jedan, pa onda drugi obraz i onda je plakao i govorio bi. Kaže, gospodar moj, ti si rekao u svojoj knjizi, Allah neće oprostiti da mu se pripisuje drug, a oprostit će mimo toga kome on hoće. Kaj gospodar moj, učini me od onih kojima ćeš ti oprostiti ono što ti hoćeš. Kaže Amr ibn Ala, spominjao i kaže ovu predaju za, dakle, o Moavi, dakle taj trenutak, a zatim i kaže preselio. U drugoj predaji stoji i kaže da se on svijetio, ona se kaže onaj probudio pa je govorio bojte se Allaha, Allah će sačuvati onoga koga, ko se bude bojao Allaha, a neće sačuvati onoga koga se ne bude bojao. Zatim je, kaže, preselio Rahmehullahu Ta'ala. Nema, kaže, sumnije da je preselio u Damasku u mjesecu Ređepu 60. godine. U predajama postoji razilaženje. Neki kažu da mu je dženazu uklanjao njegov sin, jezid, a neki kažu da je onaj e, ostavio oporuku da bude umatan u čefine, odnosno u odiću Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, onaj grtač što smo ga malo prije spomenuli, koji je čuvao do, za ovaj dan, a naredio je se kosom i noktima Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, napuni njegova usta, njegov nos, njegove oči, njegove uši. Neki kažu da je njegov sin jezid bio odsutan, a da mu je dženazu klanjao Vahak ibn Kajs nakon podne namaza u džami u Damasku. Pa se, pa se prenosi da je ukopa, ukopano u kući Darul Imare, to jeste u palači eh, onaj, eh, vlasti ili halife. Neki kažu da je ukopan na mjestu kod malih vrata i ovo je, kaže, stav većine ehl ilma, odnosno učenjaka. Imao je 78 godina, a neki kažu da je prešao više od 80 godina. Nakon toga je došla oporuka onaj, jel, da njega naslijedi njegov sin Jezid. Od njegovih žena i od njegove kunije, dakle ono što je poznato jeste da je bio, da je imao sina Abdurrahmana i da se zvao Eba Abdurrahman, da je imao sina Abdullaha, a sin Abdullah mu je bio, dakle što mi rekli dijete sa posljednim potrebama, to jeste onaj, bilo je dijete sa psihičkim problemima. Njihova mati je bila Fahta bint Kartha ibn Amri ibn Nofel ibn Abdul Menaf, a dakle mimo nje, dakle kad se rastaju od nje, oženio je njenu sestru Kenmu bint Karate. Najpoznatija njegova su djeca Jezid, njegova majka je Mejsun bint Bahdel ibn Anif. Također, ove godine kad je preselio Muavija radi Allahanu, preselio je Safvan ibn Mu'attal. Safvan ibn Mu'attal je, kada je prihvatio Islam od prvi bitaka, učestvo u bitci El Mureisija, tada je predvodio onaj, eh, odnosno išao i za vojske Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegova obaveza je bila da ako ko šta izgubi da on pokupi da sustigne poslanika sallallahu alejhi ve vojsku i to je ona bitka u kojoj su munafici optužili njega i išli da su počinili blud pa je Allah objavio ajete kojima je očistio čast, za odbranio čast Aiše i Safana ibn Mu'atala. Ove godine je presorio također Ebu Muslim el-Havelanić, Ebu Muslim al-Havelani je ona osoba koja je El Esved Ranesi u Jemenu pozvao pa kaže svjedočiš li ti da sam ja Allahom poslanik? Svjedočiš ti da sam ja Allahom poslanik? Pa mu je Ebu Muslim al-Havelani rekao ne čujem. Uopće te kaj ne čujem, a ne čujem kaj je dobro. Ali kaj samo mogu da posvjedočim da je Mohamed Allahom poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kaže pa mu je naložio vatru, veliku vatru i onda naredio da se ubaci u tu vatru. Pa ga kaže nije opržila ni koliko je dakle trun na njegovoj koži kada je njegov slučaj je bio kao slučaj Ibrahima alaihi salatu wasalam. Zatim je učinio hidžu pa je zatekao Allahov poslanika, odnosno došao je nakon što je umro Allahov poslanik sallallahu alaihi salam, pa je došao kod Abu Bekra i Siddiha, onda sjeo između njega i Omera, pa kaže Omer, hvala Allahu, koji mi je, kaže, dao ispunio tu želju da vidim nekoga od umeta Muhameda sallallahu alaihi salam, da je sa njim urađeno kao što je urađeno sa Ibrahimom el Halilom. Kaže, pa ga je poljubio među oči, a za njega se spominje da je imao, odnosno da se dešavali mnogi kerameti, Allah najbolje zna. Nakon toga dolazi vladavna jezida Ibn Muavije, 61. godini i sa početkom dakle ubistva Huseina Radila Anhu, a o tome ćemo inšala govoriti tek poslije onaj, Ramazana u mjesecu Ševal, da nas Allah Đerushanu poživi. Molim Allah Đerushanu da vam ispuni Ramazan beričnim hajrom i badetom na Allah Đerushanu kabuli, da vam Allah Đerushanu omogući da ibadetite badetite da ga veličate i slavite, iskoriste taj mjesec na najbolji način, manite se i sa funjica i manite se i oni, kako se zove ona, neko me skoro pita kaj šeh je skledao, kako ide ovaj Ertogrol, ona dinastija Ertogrol, Turci. Nisam rekao Allahom ni minutu, niti me plaho zanima. Manite se televizije i vijesti i vremenske prognoze, kiša će biti svaki dan i sunčano, onaj, da Allah žena dadne svako dobro, barek Allah, fiku. Sa nama ne. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي